Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք արտաքին շղարշների մեջ չափազանց նուրբ ու համեստ, իսկ ներքին կաշկանդումների դեմ բավականին հանդուգն եւ ընդվզող մի անհատի բանաստեղծ արձակագիր, մանկագիր, գեղանկարչուհի, բժշկուհի Նանեին։ Նանեն ազատության առաջամարտիկ է, որի համար սակայն ճափից դուրս ազատությունը սանձարձակությունն է։ Նանեի համար անտարբերության տեսքով լրությունը հարցի լուծում չէ։ Լրության մեջ ծնվող մտքի, գաղափարների, երևակայության տեղաշարժերը կարող են վերածվել ցավոտ խնդիրների լուծում առաջարկող անդրադարձումների եւ տարբերակների։ Նանեն ժամանակի հետ երկխոսության մեջ է, նաեւ իր գրականությամբ։ Բարև ձեզ, Նանե։ Բարև ձեզ։ Նանեկ Ջրհոսի դարաշրջանը հրաշալի մի գործ էր հրապարակախոսական, բավականին ժամանակակից, ինչու չեն նաև դասականի մեջ կտեղավորվի, եթե լուրջ քննության ուսումնասիրության ենթարկենք։ Հիմա ինչ եք ստեղծում Ջրհոսի դարաշրջանից հետո ձեր արձակը, որողությամբ ինչ հարցեր է շոշափում։ Ջրհոսից հետո մի քանի հրապարակագրություններ էլի տպվեցին արդեն պատմվածքների հետ, նաև արցակը ժամանակը ես անդադ վեպի մասին լրը մտածում, բայց ժամանակս չի ներում։ Ձերքով մի քանի խնձորներ է, մեկ մանկական գործեր, մեկ պոեզիան, այս այն, բայց արցակը ուզում եմ ավելի մի քիչ լրջացնել, ասելիքս ավելի շատ ասել նաև գեղարվեստական արցակով, բայց հրապարակ ագրությունները կուտակված կան տարբեր մամուլներում եւ այլն տպված, անկեղծ ասած մի քիչ պատերազմից հետո ես թվում ընդունում է բոլոր գրողները, բոլորը նույն լավագույն հոգեվիճակում են կոտրված, շատերը կան, որ ամիսներով ոչինչ անել չեն կարողանում։ Մենք հիմա էլ, երբ հարց են տալիս, ինչպես է, ես էլ ուրիշի տալիս վատ եմ զգում, որտեղ ես հասկացա մի բան, քանի հայրենիքը լավ վիճակում չէ։ Մենք չենք կարող լավ լինել պարզապես ու գրականությունն էլ արդեն հարմարեցնում ես այս մեր իրավիճակին։ Ես ավելի շատ գաղափարախոսության մասին եմ մտածում, ոնց ավելին տալ եւ այն ձևով, որ իսկապես մարդկանց հասնի, ոչ թե մնա որպես ծրագրային ինչ որ բոլոր կուսակցություններ ունեն, ծրագիր բոլոր ունեն։ Երբ ես սկսում եմ խոսել դրա մասին, ասենք ուրիշների ծրագրային գաղափարախոսական գործերն եմ շատ կարդացել եւ հենց ջրհոսում ավելի շատ կամ միշտ համեմատային ինչ ուրիշների հետ։ Մենք ինչի առաջ ենք կանգնած, ինչպես են կարողանում փոքր քայլերով մտնել քո երկիր, ղեկավարել ինչ որտեղ քո երկիրը, հենասյունները սասանել, ու դու չստկաս, դա այնքան փոքր քայլերով այն նորից եկանք նույնին, մենք փոքր բանի տեղ չենք դնում։ Մենք փոքր քայլերի գլուխ չունենք, ապրում ենք հանգիստ, հաղթանակ տարանք, դրեցինք մի կողմ, իսկ իրենք ինչ են ասում, այլազգիները, փոքր հաղթանակ նույնպես հաղթանակ է։ Եվ մեծը ստեղծում է փոքր հաղթանակներով։ Մենք ինչու կորցրեցինք Մենք հաղթանակը բանի տեղ չէինք դնում։ Մենք չուզեցինք ամրացնել հիմքերը։ Մենք ապագա վտանգները չտեսանք։ Մենք իհարկե խնդիր ունենք եւ գրականությամբ ես ուսում եմ ինչ որ բանի հասնել։ Երբեք չպիտի ասենք ուշը։ Մենք ավելի վատ վիճակներում ենք եղել։ Եթե հավաքվենք, փորձենք ձևը գտնել, հասկանալ երեխային մանկապարտեզ, ընդհանրապես ազգը դաստիարակելը մանկապարտեզից պետք է լինի։ Փոքրիկ մի երկու ուղեղը հոգին մտնող թեկուս նախադասություն, այդ դա գաղափարախոսություն է արդեն։ Երեխան հետո դպրոցում, հետո շարունակական, այ այդ դեպքում մենք կփոխվենք։ Դուք նաև երեխաների համար եք ստեղծագործում, մանկական գրականություն ունեք եւ որքանով են մեր երեխաները տեղյակ ձեր գրականությանը, ձեր գործերը։ Ծանոթ են երեխաներին եւ կարող են դաստիարակության մաս կազմել։ Ասեմ, որ գրքեր չունեմ նորից նույն խնդիրը ամեն դեպքում այս տարի ուզում եմ գոնե մի հեքիաթների գիրք ունենալ, որտեվ ամեն դեպքում դու ինչքան էլ ուզում ես ստեղծագործել, շատ կարևոր է տեղ հասնելու հարցը։ Եվ եթե դա չկա, ինչ որտեղ դժում է գրականությունը։ Եթե սպասողները շատ սպասող գուցե կա, բայց դու չես կարողանում հասցնել, արդեն գրելը, ասում եմ, լավ, կուտակվել է, երբեմն գործում է համակարգչի միջից։ Երբ որ գրքերը գրնեն, նոր կշարունակեմ գրվել է, ելի է գրվում, բայց դա իրոք խնդիր է։ Ինձ թվում է բոլորի համար, անկեղծ լինենք։ Հիմա միայն հովանավորներով են տպագրվում գրքեր։ Պետությունը իսկապես ձերքերը լվացել է։ Պետությունը շատ չնչին ու շատ քչերի ինչ որ չգիտեմ ոնց են որոշում 2-3 հոգու համար գումար տրամադրել իսկ որ կար գոնե աջակցություն էլի շատ չնչին գումար էր բայց հնարավորություն կար 2 տարին մեկ տպագրվելու հիմա մենք դա անում ենք մեր հաշվին ինչ որ ձևով հավաքելով պետք է անենք սիրահայերը ինձնից վերցրեցին մի շարք հեքիաթներ, փոխվեց արեմտա լեզվով ու ընթերցումներ են արվում։ Տարբեր ամսագրերում իհարկե տպվում է վերջերս գրականում էլ մանկական շաբաթի այդ համարում մի հեքիաթ կար։ Բանաստեղծություններ էլ ունեմ, որոնք դեռ նույնիսկ չեմ էլ տվել տպագրության։ Խնդիրը կա գիրքը կլինի ու կբաժանեմ, բայց երբ ես ամսագիր էի անում, այդ ժամանակ լավ հասնում էր երեխաներին 3 տարի լապտերի կամսագրում եւ ուրիշներ գործերը կան եւ երեխաներն են մասնակցում եւ իմ մանկական գործերից էլ շատ է դնում։ Իսկ նկարում եք, շարունակում եք նկարել։ Այո, բայց նորից ժամանակի խնդիրը։ Միշտ կարծես հիվանդ լինեմ, ուզում եմ գրել ու այս բahin նաև ուրիշ գործով եմ զբաղված, որ շատ է ժամանակը, այո, շատ է պահանջում ժամանակ զոհվածների մասին գիրք ու բավական շատ աշնանից եմ սկսել եւ աշխատանքի հետ զբաղված եմ, իհարկե հեշտ չէ, կարծես թե հասցնում եմ վերջին հրազդանի եւ հրազդանի գյուղերի։ Ինձ ուղակի որոշել են այնտեղ առաջարկեցին, որ զբաղվեմ եւ շատ ծանր գործ է, երեք իմացա, որ դեռ երկուսն էլ են ավելացել, այդքան շատի պետք է ավելացնել։ Իսկ դա տպագրվելու է։ Այո, դա արդեն ես չեմ, ես ընդամենը գրողն եմ։ Կան նախաձեռնողներ հենց Հրազդանից այդ խումբը զբաղվում է եւ ինձ տվել են տվյալները տներ գնալ հերախոսային կապերով եւ այդ հոգեվիճակում բնական է ինչ-որտեղ իմ գրականությունը գործերը ուղղորդվում են այս ճանշող մթնոլորտի իսկ գրական հանդիպումներ կան կազմակերպվում են որտեղ կներկանաք կընթերցեք կամ կհետաքրքրվեք իրար գործերով կփոխանակեք նոր գործերը կվերլուծեք կքննարկեք կան դպրոցներում հանդիպումներ թանգարան կոմիտաներում, գրադարաններում եւ հետո երբ որ գիրք է լինում անպայման մի երկու-երեք այսպես հանդիպումներ շնորհանդեսային կամ արդեն նաեւ գրքի հետ կապված հրավերներ են լինում, այս դեպ միշտ քիչ է։ Հանդիպում ենք նաեւ գրողներով, խմբով, մեկը մյուսի գործերը ընթերցվում են, քննարկում ենք չեմ ուզում հարցնել ընթերցելու մասին, այնքան զբաղված եք, որ Այո, էս բավ, նիսկապես քիչ եք ընթերցում։ Շատ քիչ։ Ուղղակի ավելի շատ ցանոթների գործերը ու այդ հաճույքն էլ մի տեսակ հետաձգվում է։ Իսկ գրադարան մտնում եք, հետաքրքրում է դա միջավայրը։ Այո, գրադարաններ կան, որ իրենք այնքան ջերմ են ու կապ արդեն ստեղծվել է, մտնում ենք որպես մեր օջախ, մեր ընտանիք։ Իսահակյանի գրադարան դրանից մեկը տիկին Հասմիկը շատ սիրով ու ջերմությամբ կարծես գրողների միության թեև այնտեղ ստեղծել է ու շատ հոգատար է եւ բնականաբար կապը շատ կա Իսկ մշակութային կյանքին ինչքանով է ձեր մասնակցությունը։ Մշակութային կյանքին հաճախեք համերգ, օպերա մտնեք, մի ներկայացում դիտեք, սրանք ձեզ լիցքավոր են այս հանդիպումները, այս ներկայացումները, այս ձեր լսածը, երգերը։ Ես անկեղծ կլինեմ, ավելի շատ տանը, ընտանեկան միջավայրում։ Ոչ, ինքը սենց հա, առանցին գալուղը դասական այս մեր համերգների, բայց գնալու լինում է իհարկե իհարկե, որ մասնակցում եք հրավերներով, հանգարանում կինոդիտումներ, ասեմ, բայց նորից այդ շրջանում հատկապես պատերազմի եւ կարծես դեռ չկա։ Կարիքը կա այնքանով ինչքան տանը կարողանում եմ, բայց դրա համար ժամանակ հատկացնել, հատկապես այս զինվորների ընտանիքները, որ սպասում են, ես շտապողականության մեջ եմ, երբ հրսապես նորից գալիս եմ նույնին, ժամանակը իրեն է անում, կարճ է, քիչ է, չի հերիք։ Ցավալի է, երբ ստեղծագործողը լքում է ազատ ստեղծագործելու տարածքը, ստանձնելով ժամանակի տարեգիրը դառնալու գրողական ու քաղաքացիական պարտավորությունը։ Նրա գրիչը շարժվում է դրվագելով նորորյա հերոսների կյանքն ու սխրանքներն անմահացնող գիր։ Այդ գիրը հարստանում է նաև հեղինակի չափածո տողերով, որոնք հոգուց արկայծող զգացումներով են ցոլանում, եւ դրանց անդրադարձը շողարձակում է կենարար լիցքերի հրատապությամբ։ Հայ մանչուկների ուսանողներին ուղված հարցերին ի պատասխան տրվելիք հեգնոտ ճպիտներով։ Եթերում բացվող ծրարներ հաղորդաշարն է։ Բարեկամներ, նանեն օրվա ծրարները բացում է հաղթության գինու կարմիր հավատով։ Ես կկարդամ պատերազմի օրերին գրված գործ, ինչու եմ դա ընտրել, այդ ժամանակ մենք վստահ ենք, որ պետք է հաղթենք, ու դրա համար լավատեսական է, եւ հետո մեր պատերազմը շարունակվում է չընդհատվել եւ պիտի հաղթենք։ Մենք ապրելու համար այլ ելք չունենք։ Անպայման պետք է հաղթենք եւ բանաստեղծությունը հաղթության գինին հասել է տղերք օր 25-րդ դեպի հաղթություն։ Հաղթության գինին հասնում է տղերք եւ անհամբեր է անձուկ շշերում ու մարաններն են արդեն ողջ լեցուն հարսանիքների թեժ օրեր տենչում հաղթության գինին գժվել է քաջեր արևահամը արևաբույրը ձեր դարձին պահած ողջ ճիչ է դարձել աղոտք է դարձել հրահանգ աղեր սուտ կոչ ապրելու հաղթության գինին հարփել է տղերք որ ձեզ էլանի տոնորված է սինգինը ու անույշ հաղթության գինին աչքը ձեր ճամփին խենթ է կարոտից մեր նազուկ նրբին ուրերթացել քոտ սրտերի հանգույն, որ գա կալիքվի հորդա նռնագույն, գավերում երտա, զարկվի պատերին, ծոլցլաբոս օրարփեցած պահից, որ կենացների զնգոց խառնվի հայոց ուսուսի արյուծապարին, հաղթության գինին անքուն է տղերք, ձեր մայրերի պես ու ամեն հայի, հաղթության գինին ողջ հուր է տղերք, հանց փարոս հարված մեջ այս խավարի, հաղթության գինին, պղպճուն ու թունդ։ Մար ղարնագույն մեր երկինք թևած քաջերի ցավից համակ մորմոք է զոբացած արցունք։ Հաղթության գինին բռնցկված հայ են։ Մայրը սիրտը թույլ կորով արթուն շարական երկ է ի վեր խնկարկում, որ դուք հաղթական խաչ պատերազմին այլևս ընդմիշտ ձեր հուշերին զույլ շուտ դառնակի բույն հաղթության գինին հասել է տղերք ձեզ է սպասում դեղին մշուշը հմայանք դեղին, ու ես ձերք ձերքի աշնան հետ մի եմ։ Մեր հուսումների կարգը նույն հինն է, արցունքն իրենն է, պատճառը ինն է։ Մեկ-մեկը այնքան գաղտնիք ենք տվել, ել չենք հասկանում, թե որը ումն է։ Մեկտեղ ժպտում ենք, մեկտեղ ամպոտում, ու մեկտեղ կարճում անքնությունը։ Կորուստ գտածի հաշվարկը հինն է, բճնանքն իրենն է, խաշանը իմը։ Դեղին մշուշը, հմայանք դեղին, ու ես նորից նոր աշնան հետ մի եմ։ Ձյունում է ձյունի, ջերմակ մելամաղց վերած անհունից, ես անթեղել եմ ամարվա հուրը, ու տանս ներսում, ես եմ իմ հյուրը, հերիք չանեի, թե ես ինքս ինձ ձեր դեմ էլի վերջ կբացեի դուրս, ձյունում է ձյունի, որքան ուզում է, հնչում է մեղմիկ շոպեն, նոք ձյուրնը, Բարերի հերկ է ու լի է տունս, ժամերի կանգ է, պահը դուրս հունից, ուր մաղձոտ ու պահ օրը տեղ չունի, դռներս փակ են, պատուհանիս քող վարագույրի, ծյունում է, ծյունի։ Գառնը ձեզ էր որոնում տղերք, մայթից մայթ լարված թափառումներով, տնից տուն հևքոտ երթերով անverջ, բայց գտավ միայն սկվոր մայրերի, հարս ուրյուրթած, աչքերում խոնավու սրտերի մեջ։ Գարունը ձեզ էր որոնում, տղերք։ մանչը կծնվի ժառանգը հայտան, ղազանչեցուցի այն հարսնիկ ծեսի թակվրթագու հունր նա ուրսիրուց, ման չկծնվի։ Ականջների մեջ վայոց արկերի, քայլերն առաջին հողին բսկտված ու այրոնագույն, եւ աչուկներում հարցելնելու, եւ աչուկներում հրահանգ հատու, մանչուկ, հարցերիդ պատասխանները հատեհատ մի օր անպայման կտանք, նազուկ հարսիկին ու զինվոր այրին պսակող աչի պարտքի հատուցման, ղազաչեցոցի վանքում խորհրդով քո մկրտության, արցախի տիրոջ ամուր հետքերիդ ուլունքաշարով, կրկին անարիկ, կրկին ընդարձակ սահմանից սահման։ Ման չկծնվի ու կգա օրը, երբ հարցերի տեղ նրա աչքերում շփիտ կցլա։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր բանաստեղծ, արձակագիր, մանկագիր, գեղանկարչուհի, բժշկուհի Նանեն, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք